Е, е, оце. Так я і така Кеннеді, е, Кеннеді, Патріція Кеннеді, спеціалістка якраз по архівам, по бібліотекам. Вона склала. І в Росії, і на Україні карта склала от такі, як сказати, огляди, і все це їй всі всячески це перешкоджали і і ненавидили навіть. Я кажу, ну це яке щастя, у нас ніяких можливостей нема це робити. Так я кажу, «Е, яке щастя, що це робиться. Ну що ви? Це знаєте, точно я коли е, американці до е, місяць, не на місяці висадились, так? А я якраз була тоді в Запорожжі, значить, в цих справах Хортиці, і я пам'ятаю, їхали ми в машині з цим е, Кіценка в його машині, і шофер висловився. Е, щось висло... І чи сестра моя, сестра якась їхала, чи все, вона, хоч би вони загинули там, розумієте? От я в жах, я почала, а він мені так жав руку, мовчить, мов. І потім каже, що так, от таке, розумієте? І прийшов висловлювалися. От таке, ви бачите, філ, е, е, ця, він каже, це ж. Це, Е, ця медсестра е, москвичка, московитка. Розумієте? А а, а да і українці так висловлювались. Це щось таке дике було. Так я ще хочу, е, коли так, ще в бібліотеці. Значить, так ця Патріція Кеннеді не було, ми з нею зустрічалися, значить, як діаспора, вона цілується, це теж все фіксувалося. Знаєте, а а так, е, е, значить, вона е, не не було візеря завідуючого, його підерп... його соратниця там, яка теж це. це. І вона тоді звернулася до мене, хотіла зі мною поговорити, так же безпосередньо неможливо. Так я прийшла якраз на роботу, вже це що тимчасово на якийсь там день заміщала і приятельських і відносинах. І Але не Михайловна, ну, це Кеннеді хоче з вами поговорити. Так ви знаєте, ви говорите, то-то, те-то повчає. Тепер е, е, е, я знала, що безполезно їй говорити і висловлювати свою гідність і таке інше, тому що. Е, коли я тільки прийшла, вона щось так, а я кажу, що ви е, що мене націоналісткою називають, а я кажу, я навіть не українською, е, буржуазною націоналісткою, а я кажу, я навіть не українка. А вона каже, що а оце каже, більше всього якраз націоналісти завжди не українці. <laughs> Франко німець, то ось вона ще трьох назвала. Так оця вона значить, е, те. Потім хтось ще е, почав говорити, а потім мені розповів, да, і все ж таки вона прийшла, а їй повинна, їй треба було ініціали відновити там. Вона, значить, деяких, ну я цих авторів знала. Але я бачу у неї такі статті, навіть які мої е, зафіксовані, які я не знаю, пов'язані з бібліотечною справою. Я говорю, як ви дізналися? Вона каже, а це комп'ютер допомагає. І, А я ж у мене текстова робота була, що ви знаєте, тільки пальцями. Е, у мене так, я по почерку е, дізнавалася про е, тих, переписчиків. Я потім доводила, що ці переписчики були по суті співавторами. І я і не завжди імена були, і я по почерку, так я і взагалі брала, що викреслювалось, розумієте, що дописувалось, і я взяла один за зразок е, канонічний, і оце пальцем водила, і оці всі книжки я так е, провіряла. А а вона каже, нас, я тепер розумію, всі комп'ютери були під кланшем. Так ось. Значить, е, е, е, е, а потім мені замдиректора, він став директором потім, е, здається, це коли Гутянський помер. Він каже, до мене прийшов куратор наш, це ж кагібісти вже, кожен був куратор в інституті. А от в архіві були, так в архіві були свої ці. Так е, він каже, що він каже, як е, вона вийшла на Панович. <laughs> А він каже, по її роботам, тому що в мене роботи много. А я хочу ще вернутися в бібліотеку, тобто в архів. Значить, е, ми дуже дружили. Ми молодь там була 24-25 років. І, значить, з нами дружив там директор фотохоноархіву Гардій Семенович, прізвище забула. А а, а він був в дружних стосунках з куратором цим. І він каже, оце вони приходять, він коли приходить, так знайте, що до нього йдуть по кожному відділі були. Е, так е, знаєте, що е, до нього йдуть з донесеннями, він збирається. це. От, І ми таким чином всіх стукачів дізналися, розумієте? От, от так. І там теж слідкували. Ну і е, так е, саме ще стойка. Я вже після того з ним не хотіла взагалі справу мати. Значить, він Бо е, це, по-перше, він запропонував, щоб моєї по суті імені не було, розумієте? А потім, коли це так все. Значить, е, він вже готова ця книжка майже і зробили такий, е, знаєте, е, як це називається, коли складається рекламку таку із портретом його, і там на української, на російської, на англійської мові, що ж це, і красивий він поніс клерку цього президії функціонеру якомусь нікчемному, який Е, е, е, так сказать, курірував їх інститут. І от показати яке. А той каже, а чому зв'язалися за Пановичем? За нею ж слідкує КГБ. І це він мені по телефону дзвонить і каже, і він сказав, підіть к ситнику, щоб він викреслив її ім'я. Я говорю, ви пішли, я пішов, але ситника не було. Ви представляєте? Друг називається. І після того. Потім пройшов якийсь час, він мені дзвонить, і телефон якраз над цим е, візером спільний там був. І я стою над його головою, а він мені каже, оце Олена Михайловна в Рівно бодрим голосом, в Рівне була е, значить, конференція там якась і був е, е, е це як його звуть, е, Ситника забула. Константин Міркурєвич був, і я, значить, я йому розповідав про то, а він сказав, що це нічого, це раніше було, це вже е, наближалося до перебудови, розумієте? Це раніше. Я думаю, ах ти негодяй. Це його повинен був переконувати, що нічого, розумієте? А він, а той же вже книжка, що ж він хотів, щоб вийшла книжка, розумієте? Так що е, е, е, от такі, розумієте, е, е, еті, е, і друку, значить, я вважаю, що дійсно все ж таки, е, і, і коли прийшов уже новий директор, вже так, вже по суті почалась перебудова. так? Новий директор. І, значить, е, він докладував там серед завідуючих відділ, секретар парторганізації була, мені потім розповідала моя подруга. Він каже: ну от тут, значить, е, деякі е, скорочення повинні бути, ну, значить, дехто. Піде на пенсію, от Апанович, вона ж не хоче і не вміє працювати. А навіть секретар, вона, правда, в відділі моєї подруги була, я цьому відділу дуже допомагала. А <laughs> вона каже, як вона не може, що це таке? І значить вони це. І тоді моя ця подруга за газетним відділом зібрала книжки, вже Вернацький вийшов, ще не цей. Ще перше видання, здається, не пам'ятаю, ще там е, і показав там статті, а він здивувався. А і, значить, попросив, щоб я прийшла, я прийшла, розповіла дещо. а Він каже, а чому ви не скаржились? Чому ви не, не це? Я кажу, а як кому скаржиться? Кому? Я кажу, коли є тут дискримінація, така дискримінація, коли я виход... на вулиці зустрічалася і з ким-то йшла там з е, приятелями своїми і зустрічався там, от доктор кажу наук, потім якось просто вчитель, пенсіонер. Коли він представляв, що автор Збройних сил руку цілували, кажу, це за стінами. А в стінах е, хто ж мені тут міг і все е, і це те був народ. А хто ж тут мене міг захистити? І оце я після цієї розмови прийшла отак за столом до дев'ятої ї ну, е, проплакала, ви знаєте, ридала, пригадувала всі ті, така страшна, я пригадувала життя яке. Повинна сказати, потім я взагалі-то е, з співробітниками здружилася. І і зараз е, дуже якби рідні ми просто тільки з цим начальством. Да, так я проплакала, а потім е, пригадала Лев Миколаївич Толстого вислов. Він каже, людина всемогутня, вона може досягти великого, коли вона має силу волі, коли вона е, спрямована е, до мети і це все, але вона. Але э, е, человек становится бесконечно слабым, когда он начинает себя жалеть. И я от подумала, подумала, а я все-таки как ученый состоялась, как они мне не мешают. Так же, правда? Так, а уже так. <laughs> Да, и все, и мне стало легче, вы понимаете? А то мне так, я себе такая же страшная, жуткая жизнь, вы понимаете? Ну просто вот эти преследования, вот это на каждом шагу такое. А я все-таки, это меня, и я еще у меня э, такие, значит, э, я люблю афоризмы или какие-то, вот у меня э, над кроватью висело такое, какое море мелких неудач, какая бы беда не угнетала, руками стисни горло и не плачь, засядь за стол и все начни сначала. А потом э, увлекалась этими <clears throat> йогами, этим, и вот эта медитация, один э, ленинградский поэт, Э, перевел вот эти индийские, значит, э, э, у них формулы, эти медитации вкладываются. Я такое себе выбрала. И даже, <laughs> значит, ритм творчества, он побеждает и крепости, и бассионы зла. Вот сидеть и работать, понимаете? И мне кажется, что вот это сейчас, что творится с этими э, выборами, и что они добились э, беззакония, неприличия какое-то, что вот этих их зарегистрировали, и оказывается, что такое количество, что они вступили позже, и значит они могут оспаривать вообще потом выборы, это ж это ж мужчинная возня, такое и все, что оспаривать, а людям сколько тратится этих денег. Понимаете, если бы каждый работал, вот, угу. если бы каждый работал, а то что же все, только разговоры. Я вспоминаю даже тот же э, этот, как его, Чернобол организовал суд над, э, над этим, Э, над коммунистической партией, когда ж хотели даже ее заборонить, и э, это было, где же это было, в каком забыла, не музей Ленина, кажется, то есть теперешнее это. Но в каком-то большом здании, полупустой, Вы не были на том? То це ж цей е, жовтневий палац, той, ну тепер центр культури, да? де було НКВД. А, а да, говорили, що там, що за чого ж устроили, де тут було это, а они а доказывали, що іменно тут. Там, був, там. Ви пам'ятаєте, скільки там людей було, да? Не заполнен зал. Блестящий доклад Дашкевича. Вы помните так, доклад? Так, так, Самый так. лучший. И вообще, но по сути докладчики один для другого читал. Поднимались возмущенные люди. Говорили, почему нет учителей? Почему нет студентов? Почему так организовано? Это сердце болело. Это же только для птички. И он зачитывал поздравления. Я помню, я сидела Сергеенко, это, это наука, и культура. mm Знаете ее этот э, щуричник такой выходит, э, Лена Филимоновна. И, и он зачитывает э, телеграмму э, а, э, этой, как ее, Пашко, жены его. Атена Пашко. Атены Пашко, потому что она э, э, женочим там товариством. Нет, е, нет, значит, що я давайте е, ще. Значить, я хочу сказати, е, щоб ви отак у вас мій відчуваєте розвиток особистості. І це, я от завершити чим так, хочу. Але в нас ще півгодини є. Да. чим завершити ще хочу в оцю лінію, що я вам розповідала, як і читання потім цього. Е, значить, і сам вид даву, і е, знайомства, і е, спілкування із, значить, як його він мені теж подарував свій переклад Беренже Світлічного. І, да, ну, а ви коли зустріч... Світличним зустрічалися? Так ми в, в компаніях зустрічалися в 60-х роках. Так. І дружиною знайома, і, і, і, і, з ними цей, з Міхаїною. І Івані, через Іванисенко. Розумієте, якось ми ж були е, одне коло, так? коло, коло. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, що як, значить, е, це правда розповідали, що вони, е, значить, е, це ж запускали навіть цю, значить, Е, інтернаціоналізм і русифікація. Да. І адзюбой добре знайома була, і якось зустрічалися. І, значить, <coughs> і зустрічали з ним вже потім, коли він е, все це коли вже його да, і вже коли він е, працював. Е, в КГБ до будинку йому квартиру дали, і він керував, е, був е, якоюсь багатотиражкою. Так, та... на на авіазаводі так. там ага, редакції. Так, а він, значить, я Іваненка такий, знаєте, Льоня, Леонід Іваненка, ні? Ну так е, він, значить, бува, е, він у нього бував, і от я пам'ятаю його пусті очі. А дружина так, так от Лукаш вибросив, е, значить, Леніна, Сталіна, а а, а я, значить, йому кажу. А ти що? Ти ти же сімейна людина, у тебе дитина, жінка, а на неї дуже ж тиснули Е, ці е, е, кагібісти, знаєте, і вона і те, що він все ж таки покаявся. Там її роль була значна. Та. Значна. І, е, так... Як казав Юрій Литвин е, <laughs> про цей випадок, жінка союзник КГБ. <laughs> Да, от таке. <laughs> А да, і неї мати така чудова, яка mm -hmm. сиділа сама, і это, а вона от так. І така, і я здиву, а у нього очі такі пусті, такі він мовчав. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Так що я в цьому колі була, я всіх їх знала. Я, ви знаєте, е, это, так що я з, з усіми була знайома, зустрічалися, вони ж я кажу, дарували книжки, і я їм ці Збройні сили <laughs> дарувала, угу. і вони дуже цінували, і, і все це. Е, але вони були, е, ну, бачите. Це спеціальне коло, яке пішло. Так, то частина пішла, е, частина залишилася в своєму місці, не пішла ні туди, ні туди, а частина похилилася. Да. От, скажімо, Хто? Е, цей е, такий був кагебіст Гончар. Мене були привезли з Мордовії в 76-му році, звідти з КГБ, значить в КГБ для розмов. І от КГБ з Гончар мені подарував книжку Івана Драча. Е, київське небо, е, за яку Драчеві присудили Шевченківську премію. Шен, Шен, Шевченківську, бо значить, там було декілька віршів про Леніна і про партію. І при цьому КГБіст мені сказав про Івана Драча, а міг би й сидіти. Одних посадили, інших зламали але якась частина залишилася, Да. що ні туди, ні сюди. Оце ви серед тої частини Так. були, е, що встояли на своєму місці. Да, Олена Станіславна також. Але тому от е, ви і залишилися в кандидатах на- до- ви знаєте, до коли все почалось, мені <laughs> почали з- отак, Ага. як Брайчевський. Теж Він- кандидат. Ні, він захистився, Захистився. і захист дуже простий, такий, що е, значить, треба написати ні- нібито Е, доповідь таку, і як захист він і все. Але я подумала, що я. Е, я взагалі дуже емоційна і все це мені буде дуже дорого е, так, коштувати. Так, так. А я краще книжки напишу. А, е, на, на мене звалились і зараз безкінечні пропозиції. Так. І я випустила три книжки. Бачите? За е, ці роки е, да, за першу половину 90-х років. Так, а які, які саме? книжки? Значить, е, перша книжка це оце про договір. Ви почитайте, ви ні один чоловік не випустив, бо про договір. Це українсько-російський Який договір 1654 року міф і реальність. Прочитайте типу, її обов'язкові. Це значить 94-го. Е, Але вона два, роки е, крутилася, ніякі з одного видавництва забирала в друге і затримувалася презентація була, я б могла вам дати е, матеріали, мене все це. Це книжка. Ні, це 98-го, це про минулого році, а це в то п'ятиріччя. Потім я. Ага, це От. розповіді про От Ось тут про Хортицю. Оце я би вам хотіла, щоб вас зацікавила Хортиця, то ви це дуже це бачите, це рух був пов'язані з Фортеса. Візьмете, почитайте. Ну, Зараз я не візьму, бо зараз в мене поїздки, я зараз не буду Ага. брати. Так, значить, е, е, 91-му розповіді 115 тисяч тираж Ага, розійшовся. Це Дніпро випустила. Ага. Потім. Так. А там а гетьмани України. Ага, а потім Якошові... атамани, це 93-му, я Шевченківська премія 94-го року. Це за цю книгу. За цю книгу. Гетьмани України, О, так так я би на захист потратила стільки душевних сил, так, а, а й три. Краще книги зробити, так? Так, так я так вирішила. Я, ви знаєте, я это, е, е, я. Ну, е, Е, значить, так подумала. От е, я, е, коли вже премія була призначена, і в день повинні були вручати їх, я покажу вам зараз фотографії, значить, вручав гончар. А зранку нас тих, значить, що премії вже оголошено було, запросив музей Шевченка, завжди така традиція, і ми там виступили. І я виступила коротко і сказала, що коли Е, значить, е, е, Україна одержала незалежність, я сіла, от я так сказала, як було і як я думала. Я сіла і і подумала, як я в своєму віці, своїх можливостях і силах можу допомогти розбудові української держави. І вирішила що оскільки українського народу була вкрадена національна е, історична пам'ять, я мушу взяти участь як історик і філолог е, е, в написанні книжок, статей, щоб допомогти повернути цю національну історичну пам'ять. І те, що мене зараз нагороджують такою найвищої премії, я тішуся тому, тим, що це є визнання, що я праві, що я, що це плоди дала моя, що е, моя робота. А те, що це ще осяяно Шевченківським ім'ям, це мене піднімає на, на найвищі висоти е, духовності. І дійсно це так іскренне, е, щиро. Так що би я, що мені це? Так. Мені кажуть, що моє ім'я це вже вище, ніж академія. <laughs> Так. Правда ж? Безперечно. Да. Вот. Конечно, и то, то, то, то такие... Э... Да, и вот я вам хочу показать, Що там? где это? О, оце так мене е, э, Антоновичів. Ви знаєте це? Ви знаєте? Так, так, Антоновичів. Ага, так, Це так. ж і долари, хоч щось. Ага. А це 26 травня 95 року. Це Оце хоч фундація Романяна та Тетяни. Антоновичів. А ви почитайте, Так, що... так. Да. Ага. Ага. То Це лауреат премії Антоновичів теж. Мгм. Так, а, хто? М. Рамка гарна. А я хочу, щоб ці Написано ніяк не, не дамо, написано да, щоб в рамки Якби рамку, повісити. Я попрошу знову його. це. Мгм. Так я вам хочу сказати. Так е, розумієте, е, що ж мені е, оце і, і от зараз довго це розповідати, але е, этот, Смолій Ага. Значить, по-перше, розпустив його ж його ж перше я це почула. Мені сказали, що е, е, ця Іваненка каже, Афанович це популяризатор. Популяризатор. Я думаю, чому це Іваненка? Я так з нею не ну, здороваюсь, і, і це, і нічого. Раїс, Раїса Іваненка? Раїса. Ага. А потім зрозумі... а потім тепер мені ясно. А її... а потім я відчула, що значить этот, е, його ж е, Смолій одружений на його на її дочки. Ви знаєте про це? Ні? Ні, не знаю. Так ось одружений. Розумієте? А він спочатку так, е, значить, е, розмовлявся, коли е, мене відновили. Значить, він позвонив, я не це це так було і цьому дзвонив е, Зирі і раніше навіть. А це ви знаєте, як пронюк е, таку інтерпеляцію, коли е, щось е, звітувався, чи що цей Патон в цьому в парламенті нашому. Йому він задав таке питання: а що ж з цими, які, яких тоді звільнили? а, а, а той сказав, ми це питання вирішимо. От таким чином. Uh -huh. Так коли мене цей Смолій приймав. Е, значить, е, викликав, е, запросив верніше і каже, а куди ви хочете, Олена Міхановна? Я кажу, як куди? Я кажу, що я хочу в той відділ, в якому я профі. Це кажу, бувший цей колишній відділ значить, феодалізму. феодалізму, зараз середніх віків. О, Він каже, а як же тут Котляр і Сергієнка? А Котляр мене як огня боїться, тому що угу. це ж взагалі я виступала е, і і коли е, значить, була ця. Перша археографічна конференція, тому що зарізано все було при Сталіні, при цьому архе, археографія. І, значить, і він там виступав, а я е, він же і за нього він дав рецензію, е, він написав, а крім того, написали на книжку е, е, цього Киценка Хортиця в героїці легендах. Спочатку написала, він написав таку рецензію, яка послужила основою, що значить, е, е, що його зняли значить, е, этот, з роботи і все. Там обком партії посилався на, на, на нього. А значить, так так я, коли це було засідання, він там сидів, Федор Павлович вів це, а я кажу, що значить, щось так прийшло до цього. А я так е, е, десь і надруковано в мене є, що значить, котляр, е, що його висловлювання реакційні, ніж маніфест Катерини II про зруйнування Січі. Він доводить, по-перше, що Значить, русское правительство, як він каже, русское, Воно запізнилося е, ліквідувати Січ на півтора століття. Це раз. Тому що запорізьке військо е, це відсталі війська, вони е, значить, якось заважали розвитку е, військового мистецтва е, Росії. Е, тим воно е, перешкоджало заселенню. Ви розумієте, заселенню? Казацька знищена, Запоріжжя землі порозділили між поміщиками і цими іноземними переселенцями, а ті привезли е, кріпаки, е, кріпаків і поселили. А він каже, що вони е, і що то іще третє. Розумієте? А він каже, тут же котляр знає, що я непримирима. Е, а я кажу, ви знаєте, мені е, е, не дуже багато, мабуть, залишилось біологічного часу, як Бог вже це. Кажу, що і я не буду витрачати його на деструкцію, якусь боротьбу, щось доводити. Я буду тільки конструктивно займатися. Розумієте? А потім, значить, він оце. І вони, захищаючи дисертації, оцей мицик мені каже, значить, теж е, е, як Щербак там. І значить, всі вони доводять е, от, е, це Голобуцький і Гуслістий, а далі ніякого розвитку не було. Е, значить, історіографічного козацтва не, не вивчалися тільки з середини 50-х років, 80-х років, тобто коли вони е, перебудови стали щось писати. Розумієте? А так, значить, мене викреслюють, розумієте? Е, мені то наплевать, зачем мені? я вам хочу сказати. Я так я от почала вам і не закінчила, що в 89-му, коли ми поїхали, от ця експедиція, що е, зруйнована і уціліла. Коли ми е, приїхали у Львов на е, конференцію, е, на значить, називалося різдвяні зустрічі, і зустрічалася зустрічалася ця експедиція наша з громадськістю. Ну, по-перше, Е, письменників, так взагалі підійшов роман е, цей Кріп'якевич син і сказав, як, е, Олена Михайловна, коли пізнали, як тато високо про вас, Кріп'якевич для мене, я із ним раз зустрічалась, приїжджала туди. Ось. А коли в якомусь приміщенні виступали ми перед, значить, якийсь дуже крупний такий завод. У нього його е, будинок культури, і там колосальніший жал, я не знаю скільки. І ви розумієте, це е, погода погана була, це ж зима, якісь, е, значить, е, е, крутила так і все, і зал був заповнений. І коли е, той е, <laughs> оголосив, що зараз Олена Михайловна виступить, ми там сиділи, ніби в президіумі, весь зал цей піднявся. Ви знаєте, я ще була ганима, і все це я так розплакалась, <laughs> що так я е, коли. Е, е, Значить, запросили, щоб е, в цьому в Батуріні виступила, значить, ну як юбілей, там дня день народження відзначалось, ну точно ж невідомо до чогось приєдналися. І оцей драч цю, значить, цю тоді координаційну раду, він же голова міжнародну проводив, представники там теж були. Ну і була конференція, я виступала, я вийшла. І там жінка колгоспниця, якраз е, е, приїхав е, директор Петлюровський е, в Парижі імені Петлюра бібліотеки, я там у них теж виступала. І він, значить, і ця жінка, Лена Міха, проста селянка, коли б ви знали, як ми вас слухаємо по по радіо. Е, там чоловік е, якийсь з села, він е, військовий, колишній, приїхав навіть на велосипеді, дізнавшись, що показує мені законспектовані <laughs> книжки, навіть рукописна книга. Mm -hmm. А інший знає цю. Е, значить, Збройні сили у нього є. Розумієте, так що мені, що там цей е, Смолій взагалі? Розумієте? І все це. Він того не хотів, мабуть, а він дружить з цим. Е, Так що, е, а це взагалі, я, як пише, от я знайду обов'язково, як пише той е, Іван Іванович Білик, аж зараз Олена Михайловна пише. Е, зараз у неї патріотизм без берегів просто. Без Дійсно, берегів. я да, це я а, я хотіла що закінчити. Розумієте, і оце мій розвиток, це дійсно. Я вважаю, що 60-ті роки мене зробили. Взагалі то спочатку казацтва, розумієте, я якось романтично оці е, бої, я ж е, архів там прямо донесення з поля, з поля бою, і я якось так е, описую ці бої і спочатку е, зверху і і, і, і, і нібито е, ізнутрі, оскільки на архівних матеріалах, що е, коли прочитав мою цю третю главу, я з цього почала гуслісти, він спитав, каже, а де це ви списали? А я заплакала, <laughs> навіть тому що як то я самих архівів розумієте, і мені каже одна е, дружина цього Бречевського, а вона ж архітектор і художник трошки, так вона каже, Олена Михайловна, як ви описуєте бої? Каже, я от можу читати, я можу накреслити виставити фільм бою, е, картину цього написати. По ваших книгах, так? Та, та, По книгах цих ваших. Да, да, вот так эти, ага. розумієте, і тому я що э, мені, от то, що вони взагалі я, якось дивлюсь, хоча я пережила страшно, коли не хочу все це розповідати, коли вони мені підсунули, щоб я, значить, е, негодящу дисертацію, щоб я була науковим керівником, прикрита з моїм ім'ям відкрито сказали. Ага. Це щось страшне. Але що мені, коли я бачу отаке визнання? Е, і, і, і, Але я вам хочу сказати, і не це визнання, от про цю книжку, е, що я все ж таки я переконана, що вона може відіграти якусь таку роль, розумієте, що практично. Це про агрокультуру да, Так, так, так. і селянство. Да. так. Я, я, тому я хочу... Оце ви згадали ці книги. Давайте, а я ще, А ще в останній час, що у вас було? Значить, так виходить, що... Ні, Мені звідси? Ні, ні, ні, ні, не треба. Ага. Я 16 вам книжок віддам ще. А, є. Три, шість, дев'ять. Не всі покупають чомусь, так? Да? Е, а восени буде буде більше ходити, то ще угу. е, куплять. Угу. 16, от посчитайте, так? Значить, давайте я вам тут виправлю, а ви потім в цих екземплярах. Тут в трьох місцях коротенькі виправлення. У вас товста. Так, так. Хвилиночку. Е, Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ви, значить, десята, треба їх все написати. Ви в одній то зробите? Так я в одній так? зроблю, в одній. щоб ви знали. А так. ви, будь ласка, десятий, значить, таке тут дописати руйнує довкілля. Здобутки кількох поклонінь обох воюючих сторон. Це мені підказала одна жіночка, що екологію викладає в воєнному інституті. А в мене ж тут є про довкілля. Руйнує. Довкілля. 16 сторінка. Напишіть на папері десь, що 10, 16. А я знайду. Ага. 16. Оце кратко. Бачите, я ж тут про нього пишу і 77-му, а он 97-му переклав. Я ага, зараз ага. Е, олівцем напишу. І от а тут... ми там на тому екземплярі поставимо на обкладинці галочку. У вас є е, е, олівець, да? так? На, на цьому. На... Ага, зараз. Значить, тут я хочу... Тут пропущений предлог десь в перших. Хочу сказати, що ви знаєте, що е, ви же обмежені е, писати е, про для цієї Харківської цієї, е, я не знаю, як це організація. Харківська правозахисна група. Да. Так що вас обмежують якось е, обсягом чи ні? Е, ну, певно, що нарис мусить бути мати якусь, е, якісь межі. А які? Але але разом з тим, е, цей запис це є для архіву. Що ви кажете, він, ой Боже, він, я так як як там говорю? Він списується на папір, зберігається на папері і зберігається також і касета. Причому я роблю обов'язково дубль. Один віддаю до Харкова, а другий лишається в ну, мене. Ну, я ж так ви, ви говорю погано. Гарно ви говорите. Да а ні. коли буде текст списаний, то я вам принесу його. А? І ви ще подивитеся, як там якісь помилки, може, десь є. Так я О. хочу сказати, значить, це е, вважати, що ми перший етап. А ага. я ще вам вже знайду матеріали, навіть от щоб ви почитали того ж білика, і це так. вам основа буде О. Е, і к білику звернутися. Так, так, так. Бо знаєте, іти до чоловіка треба підчитати дещо. Да, Одного одної книжки мечарея, яку я давно читав, вже трохи трохи забув, от, то то мало, треба підчитати перше ніж іти. От так я йому скажу, я я б дуже хотіла, щоб він е, і в цьому році і тут написав для е, літературної України. Ну але по всьому видно, що ви не встигнете написати. А це не страшно, коли саме ювілеї ви не все. може пізніше чи ні? Обов'язково. Я Хоч, буду хоча б в цьому місяці. Я буду старатися до, е, до ювілею дати щось у газети. Я так буду от, старатися. Да? Але так я хочу сказати, ага, ви ж в неділю ще прийдете, так? Так, я постараюсь принести вам. Е, да, е, давайте. Чекайте, Я беру тоді, тоді що? Е, ну ті книжечки ви, ви, ви мені даєте, так? Ці дві. Це я дарую, дарую вам. а, ось ви казали зробити відбитки Ага, давайте. з оцих. Мгм. з оцих, так? Да. Ось тут є дещо. Тобто не всю книжку, а... Е, Ні, там, тільки от то... вступ. Ну що ви вступ Так, книжку? так. То де, І де, ще? Ви Які ще О, смотрите, Е, між іншим, і Смольяна всякий випадок, Каратенка. А от бачите його, і оце вона і портрет інтер'єра. А ну де я він зараз кінчається? Сторінка яка тут? Е, п'ята. А я вам скажу зараз, Ага. чим кінчається. Значить так. Ой, то можна яка? Сторінка 28. 28. 28. це. Е, е, Історія, так. Ага. А Оце тут теж. під знаком, Тут, е, розумієте, більше з Запоріжжям зв'язано. під знаком зліво. Ага. Так, тут теж. І, вот Добре. і от це. Ага. Четверта сторінка. Це, ага, так, так. А ну тут тут більше треба. Тут треба більше зробити. Ні, ні, зачем вам більше? Вот. А це я доповню і я вам Ага. дам. Розумієте? Добре. Я Ви вам ж дам. готуєте, це має вийти нове видання. Да, так? да, я зараз Мгм. це доповнюю. Добре. От бачите, тут сторінка, сторінка четверта, і, ага. Е, ну це ну, дуже важливо. Тут обобщена, вона да, це бібліографія. Да, е, бібліографія, сторінка 16. Угу, так, так. А тепер те, що зараз робиться, ви розумієте, е, е, я а, а, раптом е, е, цей, е, цей, значить, і як його під, під час замовив Сергійчуку, ви знаєте. Так, Сергійчук він чекає матеріалів, а, а, а раптом він Тенько, е, мою він попросив, як ну тут і, і на звороті трошки, е, ага. щоб е, мої з, з моїм ім'ям, щоб я написала в підтримку газети ага. перед перед П'ять. Ага. Я займаюсь і вже закінчила по суті, там переробити треба і пару. Казацька енциклопедія для юнацтва. Uh -huh, Значить, книга статей про історичне буття українського казацтва. Е, значить, це е, енциклопі... це е, не класична енциклопедія, а просто я вирішила використати енциклопедічність за безкою. І це дало мені можливість розуміти про якесь, коли писати синтетичну історію, то треба від чогось відмовлятися. Наприклад, описувати. Е, описуєш щось, коли е, послідовно, то вже, наприклад, там е, описав бій і вже то про ту людину далі викидаєш. А цікаво, тому вже про Виговського, наприклад, стаття вже широка і велика. І в зв'язку, і я, і зараз. Нема спонсора, розумієте? Угу. Е, лежить видавництво і чекають на спонсора. Е, це мені ж замовила веселка. Так я зараз <laughs> використовую, то мені звертаюся, так я, от, наприклад, народної армії, бачите, е, статті пов'язані з, е, з е, воєнним мистецтвом казався. Можете бачити, от табір роди військ українського казацтва. Складений, да? 16 статей. Армата казацька. Оце ж мої такі статті. Українське казацьке війська. Ти Тепер... То треба ту газету читати. Да, це дайте. Бачите, тепер. А що тут? Джура, та не кажіть. Джура. Українська гетьманська держава. Боже. і воєнне мистецтво українського козацтва. Угу. Ой, треба хайно. Да, да, давайте розкладайте. Тепер, значить, е, похід гетьмана е, на Москву, це блискуча стаття. Слобідські козацькі. Слобідські козацькі полки. Угу. Бачите? А тут що? Це, мабуть, ага, ага, да, то, да, Ага складайте. Боротьба українського козацтва проти турецко-татарської. Нет, а нет, это другой автор, а мое вот. Селітроваріння у меня э, е, і виробив місце пороху для козацького війська. Складайте. сброя казацкого війська. сброя казацкого козацького бачите? это Битва під, під Пілявцями. Пілявцями. Це ювілей якраз був. Тепер значить, а тут що? Казацька козацька фортеця з портретом навіть дали. Е, треба, щоб ви мене, може, зняли якось. Я так поганий зараз не треба. Я Настільки я погано виходжу. А коли, я- а коли я до вас до- Ну ви ж прийдіть е, в суб- в неділю. Я зараз не А Хай хочу. буде так. Да ні, ну я не Правда, зараз і освітлення. Да, таке. немає освітлення. Чигирине, бачите, Ну, Чигирини, Чигирини. 350 років тому столиці казацької держави Чигирин. Двох номерах Ага. вони дали, так? Так. Ви бачите? От це, зараз я просто обожаю цього Павла Скоропадського, а що тут моє? Одяг казацький. Ага. Бачите? А така... Ну, це ну, на- народній Значить, тут все тепер е, така Але? е, виходила е, Ага. не Непаїма Купина. Тут Так. державницькі мої е, серія статей. Оце, що я енциклопедії використовую. Може, Еш, може, такі. е, звер- Куда Нет, еще? подождите, подождите, було это ж не туда относится. Туди? Это ж эти Ну, фотографії. е, Фотографії. А, а, то я поклав би Так, туди. ага. да. От бачите, необходима купина. Так тут такі речі, що е, як саме. От. Значить, архів Каша Запорізької Січі. Е, тепер універсали гетьманські, це ж е, державні документи, Генеральна військова канцелярія. Тут серія з такими циклами, а скільки в мене Мгм. Підготовлена ця енциклопедія, бачите, які статті? Запорозьке казацтво після 75-го року. Тут, значить, е, это, к- кубанське казацтво, е, это, е, ку- эти, е, Чорноморське військо, За Дунайська Січ. Ага. Бачите, тепер тут це державне все. Да. Мистецтво Запорозького. Розумієте? Згортайте. Все, Бо, дайте бо мені. метро то ну, така штука, знаєте, А, воно до 12, так? Да? Зачинилося і все. До І тоді якось добирайся, так. А скільки? Вже ж без 20. Е, Ще 25 хвилин. Ага. Треба мені добігти. Тут чимало йти. Так що ви розумієте, може трошки хаотично, але все ж таки щось би у вас. е, Це дуже, дуже добре. Дуже добре, що ми записалися. бо так, знаєте, час минає, а то а ніхто не зробить, то не буде зроблено. Мгм. Хтось має це зробити, хтось має записати. А це знаєте, хто записував? Нафта... в- Якраз в Харкові Ага. такий тип там є. Е, він випустив книжку, е, він із Ісаєвичем там працює, книжку, отаку товсту, е, там же він і пише, що були е, ці, як вони звуться, репресії в інституті історії, називає наше прізвище. Роженка же не відновив, тому що не зафіксовано, що він е, е, з репресії, а, е, а в цьому ну, оговарюється в указі президента, що от що вони репресії, розумієте? Ага. Так, е, так що я хочу сказати, він е, мене півночі терзав, і я йому щось розповідала. Е, ви не знаєте цієї людини? Я е. я подивлюсь, знайду цей підруч, така товста книга. Крім того, чуєте? Так, так, я слухаю. Крім того, він ці мої родичі. Я я ще подумаю, що ще сказати. Може, що ще я подумаю, що. Е, а що вас ще може цікавить? Я я поміркую собі, так? Я, ще